פרק כ"ב נבחר שם מעושר רב, מכסף ומזהב חן טוב. עשיר ורש נפגשו, עוסק כולם אדוני. ערום ראה רעה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. עקב ענווה יראת אדוני, עושר וכבוד וחיים. צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. עשיר בראשים ימשול, ועבד לווה לאיש מלווה. זורע עוולה יקצור אבן, ושבט עברתו יכלה. טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. גרש לץ ויצא מדון, וישבות דין וקלון. אוהב טהר לב חן שפתיו, רעהו מלך. עיני אדוני נעצרו דעת, ויסלף דברי בוגד. אמר עצל, ארי בחוץ. ותוך רחובות ארצח. שוחה עמוקה פי זרות, זעום אדוני ייפול שם. איוולת כשורה ולב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. עושק דל להרבות לו, נותן לעשיר אך למחסור. הט אוזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. כי נעים כי תשמרם בבטנך, ייכונו יחדיו על שפתיך. להיות באדוני מבטחך, הודעתיך היום אף אתה. הלא חטפתי לך שלישים במועצות ודעת. להודיעך קוסט אמרי אמת, להשיב אמרים אמת לשולחיך. אל תגזל דל כי דל הוא, ואל תדכא עני ושער, כי אדוני יריב ריבם, וקבע את קובעיהם נפש. אל תתרע את בעל אף, ואת איש חמות לא תבוא, פן תאלף אורחותיו, ולקחת מוקש לנפשך. אל תהי ותוקעי כף בעורבים מסעות, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? אל תשג גבול עולם אשר עשו אבותיך, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים יתייצב, בל יתייצב לפני חשוקים.